48. pitanje Da li je dozvoljeno ženi da troši novac od dječjeg doplatka bez pitanja muža na sebe da bi se uljepšala mužu? Nema prav žena da uzmi doplatak djeca, nema, pogotovo za ta cilj, jer to je, to je amanat, to je, to je za djeca, razumijete. Čak prav samo za otac, jer hadis kari ti dvoj i za dvoj otac, razumije, Jer on koji dužan da, da, da, da, da, da se brini za žena i djeca, ali žena nema prav da da uzme ta doplatak za ta cilj, a žena je dužna da čuva imetak njezin djeca. Allah najbolje zna.